toga. Iako u velikom broju slučajeva, znači, mi odemo u jednu od dvije krajnosti. Druga stvar, braću moja draga, ova priča nosi u sebi korist kolika je čovjekova potreba za šerijatskim znanjem. Otkli smo to uzeli. Uzeli smo iz događaja da je Đurejić, kao što kaže Allah poslani, kane abiden, bio je pobožnjak, ali nije bio učenjak. Iz čega vidimo da nije bio učenjak? On u nafili. Nafila je, šta je nafila riječ nafila? Dobrovoljni namaz. Zove ga njegova majka, odazvati se majci, pokoriti se majci je stroga obaveza. I on, mu Allah oprosti i nama svima, nije mogao shvatiti da je prioritetnije da prekine nafilu i da joj da prednost nad farzom. Znači, braću moja draga, to može samo shvatiti insan koji ima šerijatsko znanje. Da zna koja stvar je koliko teška. Eto, on je shvatio da je na fila na većim stepenu, na većoj deređi od pokornosti majice. A kada pogledamo mi, jeramo kada pogledamo šerijatske dokaze, znači vidimo šta je na fila. Na fila je dobrovoljni namaz koji čovjek kada klanja ima sevap, ako ga ne klanja neće biti griješan, ali pokornost roditeljima, dobročinstvo majici je stroga obaveza. I nemoguće da uopšte čovjek postavi vagu i da vaga da li dati prednost dobrom namazu nad dobročinstvo roditeljima. Zato islamski učenjaci baš na osnovu ovog hadisa kažu, ako se desi da je čovjek u nafili i njegova majka ga zove i njegov roditelj nešto želi da mu narijedi, i ako pretpostavi da bi se oni mogli naljutiti, dozvoljeno mu je da preda selam, da prekini namaz i da se njima odazovi. Pogledajte samo ovaj hadis, što kaže Allah poslanik, i to nam je potvrda zašto tolika razlika između učenog i pobožnog. Kaže Allah poslanik u hadisu imama Tirmizije Budavuda, ko kreni putem traženja znanja, Allah će mu tim putem zbog toga olakšati put ka džennetu. Meleki prostiru svoja krila iz zadovoljstva. Prostiru svoja krila kome? Onome koji krenu putem traženja znanja i zadovoljstva prema onome što on čini. Kaže, za učenog traži oprost. Stanovnici zemlje, stanovnici nebesa, pa čak riba u vodi i čak mrav u svojoj nastavi. Za učenog čovjeka, braćo moja draga. Kaže, kraj hadisa, vrijednost učenog nad pobožnim je kao vrijednost mjeseca u noći uštapa. Noć uštapa je 15. noć u ovom hijđetskom mjesecu, kada je mjesec pun. E kaže Allah poslanik vrijednog učenog nad pobožnim je kao razlika između mjeseca i kaže ostali zvijezda. Vidjeli ste koliki mi mjesec vidimo u 15. noći, velik, obasjao čitavu zemlju a zvijezda pored njega malehna. E tolika je razlika između učenog i pobožnog. Sjećate se onog hadisa i o njemu smo nekada govorili dugo onog čovjeka koji je ubio 99 ljudi isto iz Benu Israila. Čovjek ubio 99 ljudi i otišao tamo kod pobožnjaka nekog opet zaluto kod njega. Kaže, mogu li se ja pokajati? Če se ti, kaže, pokajati. Kako, se, kako te nije stid pita? Tu bio 99 ljudi on sablju, kad nema, sad neće ni tebe biti. Sto, pa odi kod učenog. Kaže, ima li za mene pokajanja, ja sam tako uradio, 99, pa onda sto to gubio. Kako, kaže, nema. Ovo je, braću moja draga, veoma bitan moment, naročito danas u današnjem vremenu. Zamislite, dođi neki, hajde reknemo, muđrim, ubio sto ljudi. Ima li pokajanja? Ma kako pokajanje? Tako bi mi reagirali. Pokajanja uvijek ima. Da je čovjek popio 16 cisterni viski, a ne bezalkoholne pive, ima pokajanja. Da je čovjek uradio to i to, da je uradio, kad ima mogućnost, da čovjek koji je u nevjerstvu i kufru bio 90 godina, i samo ako dan prije što umri primi islam, on se u vatre Ako za njega ima, koji 90 godina bio u kufru, kad ti dođe onda neki insan koji se već deklariše kao musliman i zna da ono što čini je grije, kaže mogu li se ja pokajati? Ma kako ne možeš? Ma brate muslimanu, Allah te nagradio bujrum. Pretekni smrt, okrijeni novu strancu u svome životu. I ovaj učenja kaže, ima, ima. Samo kaže ti živiš u lošoj sredini, idi tamo, ima drugo selo negdje gdje ljudi praktikuju vjeru, idi tamo kod njih. Pa je krenuo i napola puta, umro i svi vi znate taj događaj, ali je poenta otišao prvi put kod pobožnog. I to pobožno koštalo, što nije imao znanja. Znači, braću moja draga, velika potreba za šerijatskom naobrazbom, naročito u današnjem vremenu, današnje vrijeme, vrijeme iskušenja, smutnji, kada je se teško, vjerujte, učenim ljudima snaći. Danas tako ima pitanja na terenu da se učeni ljudi teško snalazi. Učeni, znači ne mislim ja na ovo u daje ili neki doktori, veliki učenjaci, ljudi svjetskog kalibra se teško snalazi. Zbog težine vremena i prostora, zbog težine e, onaj uvjeta, onda, braću moja draga, znači čovjek mora da se onaj vezuje za učene ljude. Fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Pitajte učeni ako ne znate. Također, braću moja draga,